23.32 nismo zaboravili na vas. Opet smo ovdje s vama i to u novom izdanju naše oglasne ploče. Mateja Krmpotić e, danas nije s vama u studiju, ali to joj nije spriječilo da pripremi za vas dva posla i dva stana. A već sada vidim e, da će ova, e, ova emisija biti jako zanimljiva i to iz više razloga. Prvi razlog je taj što se naš Toni jako dobro pripremio, vidim, a drugi razlog je taj što se meni u studiju pridružio jedan ovako stasit e, gospodin de, dječak. Čao, evo, pozdrav našem glazbenom uredniku i tonskom realizatoru, ali ne i samo to, nego marketinškom stručnjaku za male oglase. Sa mnom u studiju je Leon Maka i to je jako dobro. Dobro večer Jelena. Bog Leone. A evo ja sam isto još uvijek ovdje, tako da ono, ne možeš bez mene, šta ćeš? Ne mogu, ne mogu, ti si mi potrebna za prvi dio posla. Jedva čekam. Poslovi! Ma najbolje da krenemo. Evo, idemo. Leone, pucaj. Prvi poslodavac koji danas traži svoje studente ili ice je Kraš koji traži upravo jednog studenta ili studenticu za rad u skladištu na pomoćnim poslovima, mjesto rada je rijeka, a putni trošak vam nije plaćen. On je u u cijenu e, radnog sata koja iznosi 25 kuna, a za tu satnicu morat ćete odraditi 40 sati tjedno. U, Leona, ti misliš lijepo, da, stvarno lijepo. Hvala ti, Toni, ovo je baš lijepo, ovaj posao je lijep. Šta ti misliš, Toni, e, evo vidiš, Toni, Leo, ja sam gotova. Meni je sada gotovo 40 e, sati tjedno. Je li to moguće odraditi student jedan? Ma mislim da jedan student u pravu odradi puno više sati. <laughs> koji nisu plaćeni. Koji nisu plaćeni, tako, tako je. Daj ti nama reci još šta se tu očekuje od tih studenata, kad će početi raditi, koji, kada rade, koliko mogu zaraditi. Pa evo, za sve zainteresirane, početak rada je 23. lipnja 2018. a radit će se sve do 15. rujna 2018. Jedan pravi sezonski poslić. Tako je, da moći zaradi uživati u bodove, tako. Tako je. Smještaj, nažalost, nije osiguran, osim ako ne želite spavati u skladištu. Molim. Molim. <laughs> to sam ja rekao. E, osiguran topli obrok također nije. A ne bi nam ništa falilo da spavamo u skladištu, imali bismo i doručak, i marendu, i slatko, i desert, kraš čovječe. Krašove poslastice. To je jedna od e, pozitivnih stvari ovog posla. E, što se zahtjeva od vas kao studenta ili ice? E pa to je vozačka dozvola i osobno vozilo. A zašto bi ti to treba? da slažeš krašove proizvode, moraš doći od objekta do objekta. Da, da, do objekta do objekta, od <laughs> poslovnice do... Moraš nabaviti vozačku <laughs> dozvolu da voziš viljuškar ili paletu, a to Ako ste zainteresirani za ovu nemoguću ponudu, možete se javiti na broj telefona 091 239 6969 i dobit ćete Vedrana Kiršića koji će vas rado poslušati i njemu možete obrazložiti zašto ste baš vi pravi student ili ICA za ovaj posao. 091 239 6969 A za sve one koji možda nemaju vozačku dozvolu za voženje paleta ili viljuškara, imamo još jedan posao, a to je u Optima autu koji traže dva do tri pomoćna radnika u autopraoni i održavanju vozila. Evo ništa lakše od pranja auta, to sigurno radite i kod kućama stvarno prekrasno. Ne lijepo, nego prekrasno. Autopravona se nalazi u ZTC-u, svi dobro znamo taj poznati ZTC, putni trošak nije plaćan, a period rada je na neodređeno. E, trebali biste početi raditi odmah. Trebamo odmah prati aute, znate, sunce je osvanulo. Okidoki. doki ovoga, sunce je osvanulo, pa to ne mogu. Jezik mi se već i ovako <laughs> ti time sad još izbacuješ tu. E, di sam sad stala? Znači ZTC, pere se auto, sunce je osvanulo, auti su prljavi i treba ih očistiti. Radno vrijeme je od 9 do 3 popodne ili od 3 do 9 na večer u dvije smjene. Cijena vašeg sata koji biste radili bio bi od 20 do 23 kune. Vjerojatno neko unapređenje postoji. Znate, ono krenete s 20 pa dođete do 23. Ako radite nedjeljom, e, cijena sata vam se uvećava za 30%. Smještaj vam nije osiguran, a topli obrok obrok ćete valjda naći negdje u ZTC-u koji ćete si financirati sami od te vaše plaće za 20 kuna po satu. Ono što se traži od vas je da budete energični, spremni za rad, brzi i da je vaše e, radno vrijeme fleksibilno po dogovoru i mogućnost dodatnih bonusa, odnosno manče. Eto, to znači valjda ovo 20 do 23 kune manču si malo spremite. E, prednost je na studentima koji su iz rijeke, a možete se javiti na Facebook stranicu Autopraona Eko Bosch. Stanovi! Evo Jelena, sljedeća na e, tapeti su stanovi, odnosno stambeni prostori na području rijeke. Pa prva neodoljiva prilika nam je stan na Kozali. To su mi najdraži ti na Kozali, to je moj kvart, evo ja svima preporučam Kozalu. Evo već imamo prvu preporuku. Radi se o jednosobnom klasičnom stanu u maloj stambenoj zgradi ukupne površine od 32 metra kvadratna. Što ćete više od toga? Ima predivan pogled, potpuno je namješten i opremljen, ima televizor, što svi koristimo, male režije, plinsko etažno grijanje, klimu, parkirno mjesto izvan zgrade, terasu. Naravno terasa jer dijete lijep pogled ako ne s terase. Bez terase ništa. I sve to ukomponirano je u cijenu od 280 eura mjesečno, a ako ste zainteresirani i želite ovaj stan za sebe, zovite na broj telefona 098 403 493 ili se javite na mail mirandabrusic.net.hr Evo, ako mislite da lijep pogled vrijedi 280 eura, javite se i znajmite ovaj stan. Ma bravo! Evo ide i sljedeći stan, e, dobit ćemo još jedan bravo, a ovaj malo poduži pa ćemo vidjeti što oni traže. Traži se znači drugi cimer samo za sedmi, osmi i deveti mjesec za ove moguće potencijalne studente koji će raditi u Rijeci. Može se produžiti i na dulje vrijeme. Traži se osoba da je pet friendly, znači mora biti, mora voljeti životinje. E, svaka spava u svojoj vlastitoj sobi, lokacija je na Krimeji u blizini kampusa, e, stan je dvosoban plus dnevni boravak ima 53 metra kvadratnog. Nalazi se u blizini Tavera e, gdje se nalazi naravno interšpar što je jako bitno, Lidl i plaža 10 minuta hoda, sve u istom krugu. 5 minuta je busom do centra, a stanarina iznosi 1100 kuna po osobi mjesečno plus režije koje su otprilike 350 kuna, a po ponekad i manje, odnosno tijekom ljetnih mjeseci za koje ova osoba i traži cimera. Pričuva je uključena u cijenu režija, a polog se traži u visini jedne stanarine koja se po urednom ponašanju vraća princu. Hlađenje je na klimu, ma to daj mi klimu tijekom ljetnih mjeseci, e, Wi-Fi uz mogućnost besplatnog korištenja, pisija. Balkon je klasični, otprilike 3,5 metra kvadratnog, a kaže pogled puca ko na cijeli kvarner. Evo, stvarno lijepo. Znači i tu je pogled. Blizina je svih autobusnih linija, dvojke, šestice, sedmice i sedama koje voze prema svim riječkim fakultetima, filozofski, pravni, tehnički veleučilište, medicinski, ekonomski i tako dalje, ma što god. Ali nebitno je jer osoba traži to samo za sedmi, osmi, deveti mjesec, jedino ako imate možda ispite neke u sedmom i devetom pitam ove, ove zakašnjele ali ponavlja taj, e, ta osoba koja traži cimere da se može to produžiti i na duže razdoblje. Bicina je, blizina je KBC-a suša kako slučajno dođe i do neke potrebe za time, ali nadamo se da neće. U obzir dolaze studenti i samci, poželjno ne pušači, a ako puše koriste balkon, prijava na MUP i porezno. U stanje do, do, do, gotova sam, to mi sad više ništa govori, ali jezik mi se počeo petljati. <laughs> U stanje dozvoljeno dovoditi društvo, ali pod uvjetom da nakon 10 sati vlada kućni red i mir. Leone, jel bi ti živio ovako? A pa, vjerojatno bi. Sviđa Kućni red i mir u 10 Kućni sati, red i to, mir, je to je sasvim Tako je, ako vam se sviđa ovaj stan i želite jednog dobrog cimera, pet friendlija, e, nazovite broj telefona 091 785 8288, a stan je useljiv od 1.7.2018. ništa, to je sad, za sad je to to. Ma bravo. Ma bravo. Bilo bi to. Leone, ma bravo, kako si se ti osjećao? Pa zanimljive su ovo ponude, mogu reći ko stručnjak za male oglase. Stvarno imamo ponudu široku. <laughs> dva stana, dva posla, znači imamo izbor za birat. Tako je, možeš izabrati e, što god želiš. Evo, a mi vas zovemo da vi e, izaberete broj 210777 i nazovete našeg Tonija Mohorevića. Tako mi je neugodno. Joj, nemoj da ti bude neugodno, evo neka ga nazovu i neka mu požele sretan put. Njemu je ovo danas e, posljednja šihta prije ljeta na Sovi. Pa eto, poželite mu ljudi sretan put, stvarno je bilo lijepo vrijeme s njim. A mi ćemo se sada odjaviti, evo Leone, prepuštam ti riječ. Dragi slušatelji, slušali ste emisiju u kojoj smo pričali o stanovima i poslovima za znači, studente. Znači, najstariju emisiju, Leon, ako nisi znao. Evo, nisam znao. Eto, super. E, to bi bilo to od nas i čućemo se nešto kasnije. Ćao. stanovi, poslovi, stipendije. mali, ne to tebi, slušaj! Oglasna ploča.